kentrungan kene. Dadi wong wedok aja brai kriting nek kaudanan kaya kucing gering. Ngono-ngono iku salah peno dhewe. Iwak bandeng mateng dibotok rupane ganteng. jalukan rokok sokolan oleh wolu metu arek wedok rupane ayu tapi lek bengi sapa gerdu gerdu lek gerdu papak welet dalane yo rupane ayu nek bengi ndoleki bapak bareng gak kepetuh terus pacu arek lanang rambuté gondrong tola-tola kang ana wong arek wedok dirangkul triru sundel kala cekat semanten atur kula saya wonten embora kok dengke arek kapanono wong edung kok iki. Kok dengke maneh. Suaramu enak kan. Merdu ya. Iya takoni. Iya. Wis. Suaraku koyo kerupuk keterak cikar. Renyah. <laughs> Eh? Renyah. Tak teko ndi kono? Ya biasa. kon tak doleki wingi kok aku jane kepentingan ambek awakmu are. Oh ana rejeki kon niku. Kapan goleki aku? Wingi doleki awakmu. Gak nyang omas ya. Iya aku mrono. Jane kon tak umani rejeki. Iya. Mbok-mbok oleh rejeki sakmono akeh ndelek kon gak petuk. Ana kon entek ambek kon wis. Rejeki apa ya? Ana soto utah. Lho. soto utah. Iya. Oh ana soto utah kon celukno aku. Iya aku gak mangan-mangan lek gak ana soto utah ngono ah. mari ngono bali aku. Eh. Wah, bogel iki sida gak muleh arek iki. Terus ana arek setelan gawe setelan klambi biru. Iya. Malah klambine gegere bedah. Oh, iya bedah titik, bedah titik gegere. Tapi nang gone dodone bedah sak lepek. Kon niku bah bedah sak lepek, bah bedah sak lapangan. Kondok-kondok ini. Anakmu jangan sekolah. Iya. Paling rene wong ketok anakmu. Iya. Tak sanggol duit 500 sampe aku. Iya. Sepatu siwon. Kau niku loman aja ini. Oh, aku sampe anak kau coba iso. Ah. Iya. Pakai duit 500 diterima sampai anak. Iya. Suwe cuci tak jaluk mana. Oh, jalur mana? Paniku ngekei tak tetep. Lu tak lironi. Oh, kan lironi ya? Pare loro tak kek sewu. Lu, ngomong kek sewu ngono lu. Tapi lima ngatu seda. Iya. Pare kona anakmu buddha. Iya. Terus aku ngenteni nonggo ni jopo, ngenteni tekamu. Iya. Jadi kia nama wedok teko sewean. Oh, wedok? Iya, sewean. Ya, sewek apa? Sewek setengah liris gini sewek. Ya, iko bojoku. Iko bojomu. Iya. Rambutnya putih. Mbak. Oh, kan iku. Lah apa rambutnya putih? Sing salah lah kon. Aku ngomong durung teken rambut iki kon jawab ae. Lah kon rambuté katutno ta lah. Iku dadi wong tuamu. Iya, iku mbokku ya. Iku mbokmu. Iya. Lah weleke eh, ge. Wis suwe. Oh, pedes yuk. Mari mbokmu mlebu, antene ambek. Suwe titik ana wedok rok-rokan. Iya, teko, teko pasar antane. Rodok semok ngono. Iya. Lha ya iku bojoku ya. Iku bojomu. Iya. Nepake Iya. Iki digendongke sapa? Ya iku anakku. Lah kok ana buntute. Bedas. Aduh ya apa sekeran kon niku. Lah lha anak kono buntute iku. Tuh, selendange ku ngelewer. Oh, selendange ngelewer. Terus aku takon ngene, lha sapundi Cak Boget? Cak Boget tas mawon medal. Iya. Niki kula enten perlu nek Cak Boget nek mboten kepethu, kepethu sampean mboten napa-napa. Bojomu tak kei dhuwit mbak aku. Iya, wis matur suwun. Iya, kita kei 5000. Hmm, mari oleh rezeki kon niku. Iya. Niki dhuwit 5000 sampean beto ke sampean barak kenarisan kula aku ngono. Arisan. Iya. Aku titip. Oh, tak sangakno lek ngekai bojoku. Saya takekno aku titip Paris aku 500 nang tangga aku yuk. Arisane dhisikno. ngene lho Kang. Hmm. Wong kon iki termasuk wong riya ya padha ambek kanca-kanca padha dulur. Iya. Aku ndoleki kon gak kepethuk kon, kepethuk bapakmu. Iya. Ya wis gak tanggep bapakne sapa-sapa. Iya. Tak anggap bapakku dhewe. Iya. Eling, eling, bapakne kanca nambah sedulur. Iya, iya. Senajan aku gak methuk kon, methuk anakmu. Iya. Ya gak tanggep anake sapa-sapa. Iya. Tak anggap anakku dhewe. Iya. Eling, eling, anakku kanca. <laughs> Ya pinter kan keran dia. Lah semono ne maneh. Aku ndoleke kon ping telu gak petuk kon. Petuk bojomu. Ya wis gak tak anggap bojone sapa-sapa. Iya. Tak anggap bojoku dhewe. Eling eling. Hop hop. Ha iso, ha iso. Ha iso. Ayo gelut ae. Lalalalap. Kon niku ya apa kon keran? Lah apa aja nek anak Bapak, kenek kau niling-niling. Iya. Loh, tapi lah e bojo kau niling-niling. Loro dodo mentok iki. Alah-alah, wong atase bejel. Lho, alah kamu ya apa? Alah Bojo bejel. Lho masa bojo? Alah-alah. Wong bojone deling-eling. Lek e gak lara atine kepin roh wong aku. Eh, iku nek atimu sebab kon niku pancen atimu mangkel lan. Gak mangkel ya apa wong bojo are. Alah wong atase pamane kon dhewe ya. Duwe bojo, terus deling-eling kanca. Wis lek gak bedodok atimu kepin roh wong aku. Oh, gak iso. Ya nek atimu, nek atiku iku lho njaba jero ati-atiku. Temen sik, masih bojomu kok eling-eling gak apa-apa, Gel. Coba yo. Iya. Bojomu tak eling-eling yo. Iya, eling mangkel yo. Lha apa? Eh, sampai mangkel bres ae kon. Iya. Iya. Ku ngatasi bojo lho kon Eh, Kran. Apa? Waduh, wingi aku ngrono, Kran. Kan rono. Iya. Jam pira? Kira-kira jam 09. Ya lu mangan ta? Kocakane ngemis aku. <laughs> Lha kon rene kulo lawan. Lah apa aku rene njaluk mangan iki? Iku lho jange ngeling-eling aku. Oh, jange ngeling. Iya, iya. iya. Jam 09.00 aku rene. Kepethuk aku ya? Enggak. Oh iya, terus kepethuk wong wedok. Ayu ta ya? Ya, ayu. Ayu kuning ya? Iya kuning. Oh, iko. Ya gawe rok. Iko bojone Pak Carik to. Iko bojone Pak Carik. Iya. Tak kei dhuwit ambek aku. Hah? Tak kei dhuwit. Ya 3000. Hah? Tak kei dhuwit 3000. Ya do nrimo Pak Carik kok. Iya, ngira aku bayar pajak. Eh kon durung Iya. Aku golek kon gak kepethuk. Iya. Petuk bojone Pak Karik. Gak tanggap sapa-sapa. Kon anggap yo bojone Pak Karik. Eling-eling eh, eh, eh. bojone Pak Karik. Iya. Ya ngono. Bojone Pak Karik iling-ilingen tegal lali. Sik durung, sik durung. Durung endi aku Mari ngono. Terus aku suwe titik. Kepethuk wedok. Nggih cewek. Diwiru cewek. Iya cewek diwiru. Sandal jenjing. Oh iya iya. Iku sapa iku? Iku bojone Pak Lurah. Bojone Pak Lurah. Iya. Jenis sing ngendi arek iki? Bojone Pak Lurah. Aku goleki kon, gak ketok-ketok bojone Pak Lurah. Gak tanggep sapa-sapa. Kon anggap tanggep iku bojone Pak Lurah. Eh, eh. eh bojone Pak Lurah. Bojone Pak Lurah iling-iling jagaan. Endi aku mangkel? Gak mangkel. Sik dorong sakingan, sing ngendi bojone? Mari ngono suwe titik, ana hmm. maneh. Wong wedok gawe gelungan gedhe. Oh, gelungane gedhe. Iya. Ceweke sida mukti. Sida mukti. Lambine kuning. Iya. Eh, iki sapa iku? Iku. Iya. Oh, ta bojone Pak Mesdi kok. Pak Mesdi. Iya, pemborong. Pemborong. Iya. Aku golek kon. Gak aku. Petuk bojone Pak Mesdi. Iya. Enggak tanggap sapa-sapa. Kok nanggap? Tak anggap bojone Pak Mesdi. Eling-eling. Eh, kon kate bongko. Ayo <laughs> apa kate bongko? Lah bojomu kuwi sing endi sih? Lho bojoku tak arene nang desa. Kok sing ngeteno? Iya. oh, ajen gak slamet kon niku. Aku rene jange kon bales hari ini. Mulane kon gak muring-muring. Lah bojomu kon sing ngeteno. Gak ngene kel, jane aku petuk kon iki ngirang-girang no. Bunga-bunga no pikirku. Lah soalnya? E? Lho aku kuwi perang-perang dino lah sedih. Iya. Aku mule aku Hmm, aku ana nek gak salah limang jiro gak wani mulih ati. Lah, mesti ana persoalane. Ngono, persoalane ngene. Aki kira wis kadung cinta mbek arek wedo. Iya. Arek wedo uga cinta mbek aku. Iya. Bapak gak setuju. Iya. Lah terus aku iki njaluk rabi gak dikurte bapak, gak wani mulih ati. Anjen kok nyolongan iku apa? Oh, nyolong klambimu ta. Anane gak wani mulih iku aku soal iku aku jange di apa dirabek nang mbok wuri ya bapakku iku. Nah aku kadang cinta mbek arek-arek wedok. Arek wedok sing tak cintai iku aku dirabek nang wong liya kak gelem aku. Bapakmu gak setuju. Gak setuju. Sopo sih bapakmu iki? Heh? Bapakmu iku sapa? Mas kok gak ero. Ero. Bajul lho. Bajul. Apa seman? Oh, apa seman. Oh sing rungi gedhe. Heeh. Irunge lak mari tetep caga iku. <laughs> Bapakmu iku erung tak kenal pot. Eh, kanerone bapakku nek turu ya. Nek turu lak mluma, lak erwe gedhe. Iya. Turu mluma. Masalah borongane cek ombone. <laughs> Iku ya, bapakmu biyen ya. Untung lahir konangan dukun bayi. Iya. Coba gak konangan dukun bayi, antarane bapakmu dadi irung kabeh. Embo, wis kene aku njaluk tulung ambek bapakmu. Ngene kan. Nek ya opo rek dayaku aku iso dadi bojone arek wedok sing aranane Uwit iku. Ngene. Hmm. Kon kudu nurut aku. Iya. Nek pancene kon jange seneng bare arek wedok, hmm. wong tuamu gak setuju lak ngono sih. gampang. Melo aku. temen ta? Iya, ayo nang omahku. Engko nang kono tak kandhani. Iya, temenan ta? Iya. Lah ngono saiki nang Ayo, ayo, ayo, ayo, thank you Karen Rono lah aku arep metu sak sokran iku diseneni. Bapakku gak seneng ambek sak sokran. Saiki tantane ndek kene kok gak metu sih wong iki nanti. Lho, awakmu. Lho, sak sokran. Lho ala Dek. Aku gak kepethuk kon rong dina koyo setahun aku Dek. Masak, Cak. Lho, ya opo aku wis gak wurung aku gak kepethuk kon iki. Mati temen aku. Iya, Cak, gak maido saking cintane. Aku wis kadung hidup tok mata diambek kon. Balik. Apa? Balik. Apa kuwi? Apa kuali? Kuali ambek sapa? Wong aku gak kuali blas kok. Loh, aja tek guyu, aku iki cinta ambek lho. Temen aja. Ha iku tesi apa? Wong bapak iki gak setuju lah. Bapakmu ya opo. Lah iya, bapakku gak setuju mbek sampean. Sik tetep omongi sik kasar ngono. Iya. Lah nek ngono ngene wis. Napa? Kon tetep dadi bojoku, kon takeki dalan supaya iso dadi ambek aku. Apa nek ditakoni bapakmu saran ngomong ndak ae. Ngomong apa bapakmu kanter ndak ae. Pokoke aku gak leh ngomong apa-apa ngomong ndak ae. Iya ya. Ya wis tak ngono aku tak boleh ya. Ya ya. perlu dipikir teman-teman soalnya pancen arek loro masih aku yang anak nyambang nyambangi wong loro itu ya gak ngono. yon tapi mari ini ya apa wong anjene arek diganjar loro ngunu oh jadi uring-uring aku masih ngono ya ngerti ya wong anak loro aku nek ndelok tangga teparo iku lho nek anake loro kok bopo padha golekno tangga nang nanggone dukun Jawa Nanggone rumah sakit ya apa amrene anake iso waras lak ngono ah direwangi meneng ae gak ngerti nek anake loro Eh, arek kaya ngono sih. Takonno ta lho, takonno. Wit. Kon wis mangan anak? Enggak. Hmm, ngono. Kon gak arep ngombe? Enggak. Nek gak arep mangan turu anak? Enggak. Oh. Lho, ngene iki ya apa? Arek gak gem turu. Adi kon gak gem turu? Enggak. Kon iku lara anak? Enggak. Kon kowe tak jak lunga yo? Enggak. Kon kok ya apa iki? Wis ora dhewe ah. Ya apa? Wong dijak lunga tambah gak gelem arep. Ngene iki kate ya gak ya apa sih? Wong tuwa gak dadi gawe. Wis wis. Tambah lara kabel. Sopo sing iso nulungi awakku ngene iki? Repot aku rasakno. Loh, dah ya. Monggo monggo monggo monggo. Duh, dek. Kulo. <laughs> Kulo kok kepiring mriki kok rame-rame enten napa iki? Masalah dek asale rame nggih wangi. Eh, iya. <laughs> Asale rame niki nggih masalah kesisan. Mosok sampean mboten lho praen kula, Dik? Semerat. Lah nggih praen kula napa ngoten lho? Praen sampean ta? Ah? Hmm, nggih. Elek. <laughs> Ah mboten ngoten. Praene tiyang nek kan ketara. Susah kali berak niku lak siji. Siji panjenengan. Praen kula niku lak sulak ngoten. Nggih. Sumpek delok praen sampean. Lah nggih sumpek ngoten nggih. Anjene temu mus. Temu napa? Sir kegene temu mus iku. Praene niki wis sumpek pikirane nggih sumpek. Jalaran anak kula niki lak sakit tadi. Lho anak sampean sakit. Nggih. Sakit napa? Sakit loro. Eh. Sakit niki heram. Nggih. Ditakoni bolak-balik ngomongi nggih. Ndak mawon. Oh, nek ditakoni ndak ngoten. Nggih. <laughs> Ampun guyu tadi wong lara digegoyo. Ah. Lah nggih wong lara kok lara ndak. Lah nggih heram. Nggih ngeten. Nek pancene anak sampean niku lara mboten asal tombo-tombo mriko-mriko. Nggih. Lah nggih mboten didolek-dolekaken wong tuwa. Alah tolong kok Dik, nek sampean enten gene wong tuwa, nek gone wong tuwa mriko enten desa. Eh alah. Sampe dolek wong tuwa mboten seberapa. Mboten. Niki enten dukun. Nggih. Dukune enten dukun tiban. Lho, Niku asal yo napa kok dukun tiban iki? Tiban genteng. Ah niku niku pun ngopo. Dukun tiban niku dukun mendadak tadi dukun niku. Oh. Lah dukun niku arane Pak Baseman. Dukune jenenge Pak Baseman. Mriko niku beto menyan, Dik. Boten, beto yatra. Brongkalan. Heeh. sama diduake sing temen kula niku nggih. Tabas tabas semen niku jane nggih. Nggih. Niku ngoten nek ditakoni mboten purun ngaku dukun. Oh. Upamane sampeyan ditolong kula ditolong sampeyan tambani anak kula. Oh. Dek nek mboten ngaku dukun. Nggih nggih nggih. Tapi nek digepuk kali bongkotan, nggih. Ngaku nek dek tadi. Syaratnya ngoten dok nggih. Mayar. Dek, dek. Apa, Pak? Wis aku percaya arek iki. Aku tak budal. Sampun mak neng. Nggih. Mboten ngeten iki, damel patrum ya Ah, sampun. Nggih, matur nuwun Nggih. Nggih, nggih. Thank you.